Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Demit Penunggu Sumur Tua. Dikirimkan oleh Selvia Aprilina, Kedung Mas Botan Ngari Kalitidung omah sing tak nggoni sak keluarga warisan teko nggone mbahku. Omah iki kuno banget durung direnovasi lan nek nguri omah ana sumur tuwa sing puluhan taun wis ora digawi. Jaman biyen sumur iku digawi wong sak desa kene njupuk banyu. Amarga jaman semono isih jarang banget sumur. Jaman wien saben taun nek sumur iku karo mbahku mesti diadakke ritual syukuran utawa manganan cara jawani. Bareng saiki wis modern wis ora ana sumur kompan, merga wis ana sumur teko pipa-pipa lan liyo liyane. Sumur iku wis puluhan taun ora diurusi ora digawe meneh. Simbahku ya wis gak ana kabeh utawa meninggal. Sumur iku katon rumbuk peteng lanangker. Opo meneh nek bengi gak enek sing wani liwat omah mburi. Opo meneh anger jam siji bengi. Kaya koyo ana swara wong nimba jupuk banyu. Tapi anger dideleng ora ana wong. Tapi ana swara kang jupuk banyu. Thank you. iku jam loro bengi adikku sing jenenge Bambang nglilir kudu pipis nek mburi dilalah mari pipis dhewe bubuk maneh ning pinggir Mbah Kakung tapi dhewe ora bisa turu meneh meripati diremremna ora bisa turu aneh ono swara sandal mlaku banter banget bareng wis cedak mandek ning ngarepe lawang kamar langsung melengak ngwasni lawang kamar. Aneh. Ono mbah kaku gawe surban putih ngamping neng pinggir lawang. putih-putih dawa, mripate bunder ombo banget mentelangi Bambang karung guyu gegirisi. si. <laughs> bang gugah simbah <laughs> enek opo to le kok rena-rena gandang turu meneh to aja impen-impen tenan kom iku lho wedenane marani aku mbah kung gak ngrungokke malah sari meneh memedi mau isih ngamping ana lawang kamar aneh awake tambah modot dhuwur sak genteng tangane dawa banget Bambang ilate kaku. Awake gemeter arep jerit ora iso ngomong. Bambang ndonga sak isite, mari iku memedi mau mabur ilang nguh nok endi parane. Esuke Bambang ora bisa sekolah awake panas campur kejang-kejang. Digawa nek dokteran lan disuwuke kiai. Telung dina lagek mari. Sakwise kedadian iku gang seminggu koncone adikku sing jenenge Takin nginep ana omahku turu karo adikku. Bengi tengah wengi yo nglilir arep pipis nang Bareng teko nguri. Aneh. takin ketemu mbakku lagi nyuci piring nek mburi rambuté dawa banget persis mbakku teko mburi Harang disopo takin Ini kok nyuci piring to, Mbak? Iya, timbang anggur. Bareng melengak wong wadon mau dudu mbakku. Raine ra karu-karuan untune metu siunge karo melet-melet kaya grandong guyu banter banget. Takin Pakin Rasida pipis mlayu nabrak ilamang kamar karo ngompol mergo wedi karo memedi mau. Liyo dina meneh adikku sing jenenge Anwar lagi mulih begadang. Jam siji bengi arep mlebu kamar ya ana wong wadon nangis nang kono. Karo lungguh rambuté acak-acakan dikira adikku ya Mbak Yuni. Bareng disapa? wong wadon mau melengak aneh ternyata uga dudu mbake tapi lah kok jarene kuntilanak mibel mandhuwur guyu cekikian mari kedadian sing kaya mangkono kuwi mau aku banjur nekat pas malam jemah kliwon telepon nek acaraning radio istana FM sing jenenge jimat pemandu acarane sing gak asing meneh Ki Banu Asmara lan Mbah Jo saka Tambak Rejo Jarine sarane Mbah Jo. Sumur tuwa iku dikon ngresiki rumbuke dilangi nek iso diwene lampu ben padhang. Ben memedi iku gak ngganggu sak keluarga ku maneh. Sarane Mbah Jo tak lakoni alhamdulillah. Sawise sumur tak resiki padhang wis ora ana gangguan apa-apa meneh. Matur nuwun Bajo sekalian Ki Banu Asmara saranipun. Cukup semene kedadian sing tak alami iki kiriman soko aku Mbak Selvia mas Wutan Ngare Kali Tidu bersama tim Cima.